ó, ó. Tava eu e o R7, nós chamou uma novinha, ela chamou a amiga, disse que quer sentar na pica. Eu olhei pra ela assim e falei, tu vem que cá, sentar. Oi novinha, vem que cá, que cá, tenta, novinha não vai parar. O R7 tu mama, pro Kevin tu vai sentar. Eita, vem cá, ô novinha, vem que cá. O R7 tu mama, pro 7 que ah. deu ordem, ah. então pode ah. sentar. O R7 que falou, então tu pode sentar. Senta na pica rapidinho, senta na pica devagar. Senta na pica rapidinho, senta na pica devagar. Senta na pica rapidinho, senta na pica devagar. Senta na pica rapidinho, senta na pica devagar. Que a princesinha acordou toda dolorida. Disse pra mim que só lembrava de uma pica. Abri os olhos, começou a pedir bis. Mas antes queria saber o que é que eu fiz. Eu esfolei meu birimbau na tcheca. Eu esfolei. R7 que ah. vai manda pra elas. E o ah. Romeu que vai ah. mandando pra elas. Tava eu e o R7, nós chamou uma novinha. Ela chamou a amiga, disse que quer sentar na pica. Eu olhei pra ela assim e falei: Tu vem que cá, sentar. Oi, novinha, vem que cá, que cá, tenta. Novinha não vai parar. O R7 tu mama, porque piranha vem ficar. O R7 tu mamar, pro Kevin tu vai sentar. O R7 que deu ordem, então pode sentar. O R7 que falou, então tu pode sentar. Senta na pica rapidinho, senta na pica devagar. Senta na pica rapidinho, senta na pica devagar. Senta na pica rapidinho senta na pica devagar. Senta na pica rapidinho, senta na pica devagar. Que a princesinha acordou toda dolorida. Disse pra mim que só lembrava de uma pica. Abri os olhos, começou a pedir bis. Mas antes queria saber o que é que eu fiz. Eu esfolei meu birimbau na tcheca. Eu esfolei meu birimbau na tcheca. que vai mandando pra elas. Quer mais lançamentos como esse? Então acesse já youtube.com barra Camilo Detona.